Mark Beats. Mark Beats. Pagmulat ko pa lang sa umaga, ikaw ang hinahanap ko na makasama Maamoy ka pa lang, para ba kung hinihila na sa aking kama Salamat sa mga panahon at oras na ako ay napapatawa Ikaw ang nagpapasaya sa buhay ko na punong-puno ng drama Gamot na nag Ibigay pag-asa sa mga problemang malala na Kapag ka nalulumbay, ikaw lamang ang aking pampagana Kasi hindi ko maiwasan na hindi ka matikman Lagi na akit pag ikay nandyan Di ko matiis na di ka mahagkan fight Sabi nila, di na raw tayo pwede pang magkita Dahil masama ang tingin sa'yo ng mga taong hindi ka pa kilala Pero wag kang mag-alala at sasamahan kita Sa mundong mapangusga, hindi ka na mag-iisa Bakit maraming naaadik sa ganda mo, ganda mo Bumabagal ang pag-ikot ng mundo, ng mundo Bakit maraming naaadik sa ganda mo, Daming naaadik sa ganda mo, ganda mo Bumabagal ang pag-ikot ng mundo, ng mundo Bakit maraming naaadik sa ganda mo, ganda mo, ganda mo, ganda mo yeah. Bakit di ko mapigilan, dulot mong kaligayahan Di rin pumasok sa isipan na ikaw ay pagsawaan Yeah, Ewan kung bakit epekto mo sa'kin palagi ay puro saya Di makatulog gusto kang sulitin Kahit ang to o pumungay ang mata Basta baka sama kita sa araw at gabi sigurado ko namang wala kong payaking ngiti Amoy mo palang nakakasabik na Paano pa pag sa labi ko ay dumampi Tingin nila sa'yo ay masama Kahit na lumika sa'yo ang gumawa Kung alam lang nila kung gano'n kasaya At dahil sa'yo kaya ako kumalma Ayaw sa away, ayaw sa gulo Gusto sa tahimik na ikaw lang at ako Kaya papaligid walang nag nakakatitig sa ating iba-iba Hindi naman sa kinakaya kita sa kanila Pakikilala rin kita pangako pag legal ka na Bakit maraming naaadik sa ganda mo, ganda mo Bumabagal ang pag-ikot ng mundo, ng mundo Bakit maraming naaadik sa ganda mo, ganda mo, ganda mo, ganda mo Bakit maraming naaadik Adik sa ganda mo, ganda mo Bumabagal ang pag-ikot ng mundo, ng mundo Bakit maraming naaadik sa ganda mo, ganda mo